Išeimo knyga 32 skyrius. Tauta, nesulaukdama Mozės grįžtant, susirinko aplink Aroną ir sakė jam, padaryk mums Dievą, kuris eitų pirma mūsų, nes mes nežinome, kas atsitiko tam žmogui, Mozei, kuris mus išvedė iš Egipto žemės. Aronas jiems atsakė, Imkite iš savo žmonų, sunų ir dukterų, auksinius auskarus ir atneškite man. Visi žmonės išsiemė auksinius auskarus iš savo ausų ir atnešė juos Aronui. Tas juos išlydė ir nuliedino veršį. Žmonės tarė, Izraeli, štai tavo dievas, kuris tave išvedė iš Egipto žemės. Aronas, matydamas tai, pastatė aukurą ir paskelbė. Rytoj viešpaties šventė. Atsikėlė, anksti rytą, jie aukojo deginamasias ir padėkos aukas. Sėdo valgyti ir gerti, ir kėlėsi žaisti. Ir viešpats pasakė mozei, eik, nusileisk žemyn, nes tavo tauta, kurią išvedė iš Egipto žemės, nusidėjo. Jie greitai nuklydo nuo kelio, kurį jiems nurodžiau. Nusiliedinę veršį, jį garbina, jam aukoja aukas ir sako, šitas yra tavo dievas, Izraeli, kuris tave išvedė iš Egipto žemės. Matau, kad tai kietas prandė tauta. Palik mane, kad mano rūstybė užsidegtų prieš juos ir juos sunaikinčiau, o iš tavęs padarysiu didelę tautą. Moze maldavo viešpatė savo dievą, sakydamas, kodėl viešpatė tavo rūstybė užsidega prieš tavo tautą, kurią išvedei iš Egipto žemės didžiai jėga ir galinga ranka. Kodėl egiptiečiai turėtų sakyti. Išvedė juos į pražutį, kad nužudytų kalnuose ir išnaikintų nuo žemės paviršiaus. Liaukis rūstavęs ir nesielk piktai su šia tauta. Atsimink savo tarnus – Abromą, Izaoką ir Izraelį, kuriems prisiekiai. Padauginsiu jūsų palikuonis, kaip dangaus žvaigždės ir visą šitą žemę, apie kurią kalbėjau, duosiu jūsų palikuonims, kad jie paveldėtų ją amžiams. Ir viešpats nepasielgė piktai su savo tauta, kaip buvo sumanęs. Mozė sugrįžo nuo kalno, neždamas rankoje dvi liudimo plokštes, abiejose pusėse prirašytas. Plokštės ir juose įrėžtas raštas buvo Dievo darbas. Jozue, išgirdęs šūkaujančios tautos triukšmą, tarė Mozei. Karo šauksmas girdisi stovykloje. O Moze atsakė, tai nenugalėtųjų šauksmas ir nepralaimėjusių balsai, bet dainuojančių balsus aš girdžiu. Prisertinės prie stovyklos, jis išvydo veršį ir šokius. Moze užsidegė pikčiu ir išmetė iš rankų abi plokštes ir jas sudaužė kalno papėdėje. Paėmęs veršį, kurį jie buvo pasidarę, sudegino jį ir sutrynė į dulkes. Jas subėrė į vandenį ir davė gerti Izraelio vaikams. Moze klausė Orono, ką tau padarė šita tauta, kad užtraukė jiems tokią didelę nuodėmę. Aronas atsakė, ten nesirūstina mano valdovas. Tu žinai šitą tautą, kad jie greit nusikalsta, nes jie man sakė, padirbk mums Dievą, kuris eitų pirma mūsų, nes mes nežinome, kas atsitiko tam žmogui mozei, kuris mus išvedė iš Egipto žemės. Aš jiems sakiau, kas iš jūsų turi aukso, suneškite. Jie atidavė man auksą, aš įmečiau jį į ugnį ir išėjo šitas veršis. Moze matė, kad tauta yra apnuoginta, nes Aronas buvo ją apnuoginęs ir pastatęs priešų pajokai. Tada Moze stovėdamas stovyklos vartuose, sakė, kas esate viešpaties, susirinkite prie manęs. Prie jo susirinko visi Levio sūnus. Jis tarė, taip sako viešpats, kiekvienas prisijuoskite kardą prie jos mens, eikite per stovyklą išilgai, nuo vartų lygi vartų, ir nužudykite savo brolį, draugą ar artimą, Levitai padarė, kaip Moze įsakė. Ta diena krito maždaug 3000 žmonių. Nes Moze sakė, pasišveskite šiandien viešpačiui, nesigailėkite savo sunaus, ne brolio, kad jums tektų palaiminimas. Kita diena Moze kalbėjo tautai. Labai nusidėjote, eisiu pas viešpatį, Gal kaip nors sutaikinsiu jūs dėl jūsų nusikaltimo. Sugrįžęs pas viešpatį, tarė. Šita tauta, pasidarydama auksinį dievą, labai nusidėjo. Bet aš maldauju, atleisk jiems tą kaltę. Jei ne, išbrauk mane iš knygos, kurion įrašiai. Viešpats jam atsakė, kas man nusideda, tą išbrauksiu iš savo knygos. Todėl eik ir vesk tautą, kur tau įsakiau. Mano angelas eis pirma tavęs, o kai laikas ateis, aš juos nubausiu už jų nuodėmę. Viešpats baudė tautą dėl veršio, kurį Aronas buvo padaręs.